kial hundoi estas tiel bonfartigai por homoi. Hundoi estas fidelai accompanantoi, cae ofertas al siai tenantoi apartan emozian proximetson. Kial la rilato alla bestoi estas sentata de multai homoi, kiel plen contentiga, tion volas el trovi esplorista te amo. Tio evidentigas la unican rolon de hundoi. Vaste conata clisho diras, che homoi, cun inter homai problemoi, vetas pli forte, pri hundoi. Sed actuala studajo el Hungario ne povas confirmi tion. Homoi, cun bonai rilatoi, al siai hundoi, practicas lautio ancau ofte bonain rilatoin al aliai homoi. La esplorista te amo estis prilumiginta, cion tenantoi aparte estimas en la rilato alla hundo. La studaggio aperis en faca periodaggio. Hundoi occupas en nia socia mondo unican locon, clarigis la studestrino, quiu mem ecte tridec jaroi tenas hundon, de la Eötvös Lorand Universitato en Budapesto. Ili ofertas emocian proximetson de infano, la malstrictetson de plei bona amico cae la calcule blezzon de rilato, ciu estas caracterizita de homa regado. Tio montras, cial niai rilatoi al ili estas ofte tiel plen contentigai. Generale hundoi laula autoroi plenumas por homoi diversain emotiaen roloin. Ciel camarado en ludado, accompagnanto anstatauanto por infano rimedo contra solezzo au pro ilia sen condicia fidelezzo el ciui al bestoi hundoi estas la play fruai accompagnanto de la homo ili plenumas multa in practica in exemple kiel gardantoi de shafoi, au por gardi la domon. Por science el trovi la rolon de la bestoi, la teamo amo en Hungario pli ol septcent tenantoin de hundoi, concrete pritio, kiel ili en categoriigis la rilaton alla dom besto lau dec tri diversai etsoi exemple, contentezzo, cor inclino, familia rezzo, comunezzo, au conflicto. Crome, la gruppo demandis prila rilato della tenantoi al aliai homoi kiel infano, partnero, plei proxima parenzo, au plei bona amico tenantoi indicis rilate al hundoi pli altan contentetson, ol cun la plei proximae parenzoi, au cun plei bonae amicoi, set ne pli altan contentetson ol cun infanoi, au en la partnerezzo, scribas la gruppo. Concerne alla ligitezzo ali la concerna vivo partnero atingis pli bonan rangon ol la hundo. La gruppo resumas che la rilato intertenanto cae hundo similas plei forte al rilato inter gepatroi cae infano, sed en tutte gi povas esti considerata ciel mixo de la rilato al infano cae plei bona amico la positivae flancoi del rilato al infano, lautio, estas cun noditae, cun la mancantae negativai aspectoi de amicetso. Cune, cun forte el formiginta mal de potenzo.